oruoya orurungi muno esura yakana omusigazi leba uli murungi mugonzibwa wange leba uli murungi amaisho gawe omukiundwi nigashusha obuiba eshoke lyawe ninkobuyo bwembuzi obuli kushongoka amabanga gaagireyadi amaino gawe ningashusha obuyo bwentama ezishazirwe obuoya ezaruga omukyogo zona ezitera babiri babiri marata liwonemo etoroga eminwa yawe ninkoruuzi ruli kutukura mara omunwa gwawe gurungi amatama gawe omukihundwi nigashusha eikomamanga lishalirwe omugati engoto yawe neshusha omunara gwa Daudi ogwayombekeirwe ebikwato byendashana ogulerembirweyo engabo rukumi Jona ngabo zabayishirukali amabere gawe gombiri ninko obwana bubiri oburongo bwenjobe obulikulira omuli liria kuika obwire kukya nebibeo bikawaho ndagenda omwibangalia mira no mukabanga kobunuma murungi murungiwe na mugonzibwa wange na mukamogo Ija tugendere banoni mugole wange Ija turuge Lebanoni Oruge amutwe gweibanga amani amutwe gweibanga lya Seniri na Edmoni omunyina zentale no mumabanga mabanga g'empisi ontwete omwoyo iwe munyanyazi mugore wange oronagire erisho lyawe ontwete eibare lyeiguzi lyo mukufu gwawe gwo mungoto engonzi zawe zirungizita munyanyazi mugore wange engonzi zawe nizishaga edivai nakatachu kama juta gawe nikashaga ebirungo byona eminwa yawe netonona obwoki mugore wange oboki na mata biri ansi y'olulimi rwawe akatachu kemyendo yawe ni nkakatachu kalebanon munyanya zimugole wange olindimiro ezitirire endimiro ezitirire enchuro ekomirwe ebimera byawe niyo ndimiro yemikomamanga eina ebiraba birungi muno hina na narudo narudo na safarani ekyaye no mudarasini n'emiti yona yobunuma mirai neudi nebirungo ebirungi byona ulinchuro omundimiro izibali amajuta agarungi migera erikuruga omumabanga gale banoni omwisiki imuka muyaga gwabikara ija muyaga gwa huta endimiro yange akatachukayo katamirane harai omugonzibwa wange aije omundimiro ye aliye ebiraba byayo ebirungi muno